بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاه الله بقبل الله جل شانه دون اسم صلوات السلام على قسن الله وقسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزيشن الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيك وبيرية بويت صلى الله جل شانه اسنسكم وبياجم شنمو تمرتسنك وبراه المسلمان Allah te barek ta'ala molimo da nas učini od onih koji da se boje istinskom bogojaza što da koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo da nas nama bude zadovoljno. Jučer smo, kao što vam poznato, Allah nam dao sve ko dobro govorili o značajem imanskih šartova. I rekli smo, odnosno pro, e, protumačili, prokomentarisali šest imanskih šartova, a to je vjerovanje u Allah, tabarak wa ta'ala, u njegove meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike u sudnji dan i vjerovanju Allahu tabarike wa ta'ala kada. E, od stvari koje smo rekli, koje ću kratko ponoviti, jeste da iman jezički znači vjerovanje. Međutim, dok terminološki učenjaci Hrvatsunata wal džamata, Islam definišu da je to vjerovanje, vjerovanje srcem, to jeste čvrsto vjerovanje i objeđenje srcem, zatim očitovanje jezikom i treća stvar, potvrđivanje djelima. Znači ove tri komponente su sastavni dio su sastavni dio imana. I zato sam rekao da je ovdje pisac e, govoreći iman na početku spomenuo hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam u kojem se kaže da iman 70 i nekoliko dijelova aludirajući sa tim i davajući do znanja da su djela sastavni dio da su djela sastavni dio imana i da su djela ogranci imana. Pa je spomenuo hadis u kojem poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da se iman sastoji 70 i nekoliko dijelova, da je najveći, najveći ogranak i najveći dio govori la ilaha illallah, a da je najmanji imatatul adha anit tariq. E, Otkranjanje poteškoće sa puta. Wala haja u šu'betun minal imani. A i da je stid dio imana. Zatim je pisanom sama Đelešanu smilu je spomenuo e, šest imanskih šartova i kao dokaz toga iz Kur'ana naveo Kur'anski ajde uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže lejse il birra an tuvallu vujuhakum min qibla al mešriqi wal maghribi walakinna il birra man amana billahi wal jevmi l'akhir wal malaikati wal kitabi wal nabijin spomenuo ajet iz sura Al-Baqara 177 u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže nije dobročinstvo da svoje lice okrećete prema istoku i zapadu, nego dobročinstvo da vjerujete u Allaha tabaraka wa ta'ala i sudnji dan i meleke i u knjige i u poslanike. I e, a dokaz za vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala kadar spomenuo je ajet iz sura Al-Qamar 49 u kojem uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna kulla še'in halaknahu bi kadar. Mi smo sve stvorili sa kadarom, to jeste sa određenjem. Posle toga, kao treći stepen ili darađu dina, odnosno vjere, spomenuo je ihsan. I rekli smo na početku kada smo govorili o drugom načelu, a to je poimanje vjere, da vjera obuhmata islam, iman i ihsan. Ihsan jezički znači e, činjenje dobra, činjenje dobra nekome, činjenje dobra nekome. Uh, Međutim, ono što će spomenuti pisac i što mi je ovdje namjera, jeste ihsan, odnosno činjenje dobra u ibadetu, da tako kažem. Činjenje dobra u ibadetu. Pa tako odmah na početku, znači možemo da kažemo da se ihsan dijeli na dvije vrste. Znači ihsan kada je u pitanju odnos prema ljudima a to je da ljudima činiš dobro. Znači prije svega da ljude sačuvaš, da ljude sačuvaš od svog zla, to jeste od zla tvojih ruka i zla tvojeg jezika. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže al muslimu men salama al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kao što je zabil, kao što je došlo dva sahiha. Da je musliman onaj od čijeg ruka i djela su sigurni, sigurni, sigurni drugi muslimani. Zatim ono što je iznad toga jeste da ljudima činiš dobro, u smislu da, drž, da, da, održavaš sa njima veze, da ih pomogneš ukoliko su potrebi, da uh, udjeluješ sadaku onome koje je potrebno da udjeluješ sadaku, da im činiš dobro i tako dalje. Znači ono kao što vam je mnogo tih stvari poznati koji su došli u sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, kon, uh, kontekst u kojem pisac će spomenuti, odnosno u kojem je došlo spominjanje ihsana kao dijela vjere, jeste ihsan u ibadetu. Ihsan u ibadetu. A to je da činiš, znači, ibadet tako dobro, da kažem u stvari da ga činiš na takav način, da, da si svjestan Allahove tabareke wa ta'ala prisutnosti. Da si svjestan Allahove tabareke wa ta'ala prisutnosti i onda dok činiš ta ibadet, da si sestan da te uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala u tom momentu, u tom momentu gada. I zato je tumačenje ihsana, došlo u hadisu Džibrila koji će pisati na kraju navesti, da je ihsan an ta'bud Allahe ka annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu jarak. A to je da obožavaš Allaha tabareke wa ta'ala kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. A to je da obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe, on tebe vidi. Znači ovo je došla definicija ihsana u sunnetu Allahu wa posanika sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. I zato čovjek u svakom svom ibadetu, bilo da se radilo o namazu, bilo da se radilo o odavanju sadake, bilo da se radilo e, koji god e, sa kojim god dijelom želiš da se približiš uz, e, uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači, budi svjestan u tom momentu da te uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala gleda i da te Allah žele šanu vidi. Kao što čovjek mora u svakom momentu da bude svjestan Allahove tabaraka wa ta'ala prisutnosti. I ova stvar, koriste ove stvari su velike. I da kažemo, ovo je ono što daje dušu, što daje život naša, našim, našim dobrim djelima našim djelima i našem životu, našem islamu i našem imanu. A to je svjesnost u Allahu i tabaraka wa ta'ala prisutnosti. To jeste da nas uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala čuje, da nas Allah tabaraka wa ta'ala vidi. I zato, ako bi se vratili na govor sada o ovoj stvari, vidjeli bi mnogo izreka u kontekstu ihsana, odnosno obožavanja, odnosno svjesnosti da te Allah tabaraka wa ta'ala vidi u svakom, svakom trenutku. Pa od koristi toga, jeste kao što sam već spomenuo, da je to stvar koja daje život da tako kažemo našim ibadetima. I ovdje kada kažem da daje život našim ibadetima, ovdje želim da vam ukažem, odnosno da ukažem na pojavu, da podsjetim sebe, onda i vas, a to je ciljne sestre i draga braćo, da često puta se desi da mi činimo naše ibadete, odnosno da naši ibadeti postaju adeti. Da ih činimo kao da su to, da kažemo, običaj, nešto što smo navikli. Znači, dođe vrijeme namaza, ti klanjaš namaz, znači da kažemo da Allah oprosti kao da je to postala navika. Znači, nekome nešto dneš, znači, zato što ti je to postala navika. Znači, ako bi se vratila i vidjela gdje je tvoja svijest o prisutnosti Allaha tabaraka wa ta'ala, da te Allah vidi dok to činiš, da budeš iskrena, da činiš samo radi Allaha tabaraka wa ta'ala, u mnogim situacijama bi vidjeli, znači, da je ta stvar, da je ta stvar odsutna. Da Allah je lašanuhu popravi, da popravi naše stanje. I zato islamski učenjaci kada su govorili od ihsan, o ovoj stvari, a to je da obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Znači Allah tabarik wa ta'ala te vidi u svakom momentu. Znači ta stvar rezultira da naš ibadet bude ibadet al ibadetu al harbi wal khawfi. Znači da bude, da bude ibadet bježanja i straha. Šta znači izraz ibadet bježanja i straha? Znači dok činiš ta ibadet, ti sa tim ibadetom bježiš Allahu tabarik wa ta'ala. Bježiš u smislu da tražiš od Allaha tabarik wa ta'ala da te zaštiti da te zaštiti prije svega od jahannama, a zatim isto da te zaštiti od dunjalučki, od dunjalučki musibeta. I dok činiš ta ibadet, ti strahuješ hoće li Allah tabaraka wa ta'ala to od tebe primiti ili neće. I isto tako se nadaš, nadaš nagradi od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, znači činiš ta ibadet sa ženom, sa nadom, da će, uzviš, da će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala to od tebe primiti i da će te zato nagraditi da će te zato nagraditi džennetom I zato kada smo spominjali kada smo spominjali e, definiciju ibadeta i vrste ibadeta koje šejih Musalla Đalešanu smilio spomenu, e, govorili smo tamo o ibadetu rahbeta i rahbeta i hušu'a, a to je o ibadetu želje, znači ibadetu želje i straha i strahopoštovanja i poniznosti. I da Allah uzvišeni Allah tebarak ve ta'ala u suri Al-Anbiya, kada opisuje ibadet, kada opisuje poslanike i njihove ibadete, kaže innahum kanu yusari'una fil khayrat. Oni su žurili učinjenju dobrih djela Pa je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ovdje hvali zato što su požurivali sa činjenjem dobrih djela. To jeste, znači kada su vidjeli priliku da učine dobro, dobro djelo, odmah su to učinili, nisu to, nisu to odgađali. Ibadete su učinili u prvom, u prvom svom vremenu. Onda uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala opisuje kaže وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ I oni su nas molili sa željom i sa strahom i bili su nam, bili su nam ponizni. Znači, to je njihov ibadet, znači, to je ono što je davalo život njihovom ibadetu. A to je dok su učinili to djelo, da je u tom djelu bilo straha, da je bilo nade, da je bilo bježanja, Allahu tabaraka wa ta'ala, da je bilo skušanosti, poniznosti. Znači, to se postiže onda kada obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala, kao da ga vidiš. Odnosno, kada si svjesna da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u tom momentu tebe vidi. I zato zamisli namaz, kada klanjaš dva rekata namaza, Znači, kada klanjaš dva rekata namaza, međutim, svjesna si u tom momentu i svjesna, svjesna si u tom momentu da te uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, gleda dok obavljaš taj namaz. Znači, kako će taj namaz biti sa skrušenošću? Koliko će u tom namazu da biti e, razmišljanje o ahiretu? Koliko će u tom namazu biti iskrenosti? Međutim, poredijom da to, kada ibadet obavljaš bez, da kažemo, te svijesti, odnosno kao što sam rekao, znači da ti, da ti taj ibadet, odnosno da, tva, da ta dva rekata su, da su ti postala, da su ti postala kao adet. I zato ulema ovdje napominje tu stvar, a to je da se čovjek treba bojati i strahovati da njegov ibadet ne bi postao adet. To jeste da izgubi tu svijest o prisutnosti uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Isto tako, cijene sestre, kada, čin, kada hoćeš, kada su pitanju drugi ibadeti, kada svejedno da li se radilo dobavljaš farz namaz, dobavljaš sunnet namaz, svejedno da li se radilo daješ nekome sadaku. Znači daješ nekome sadaku pa makar fejning, međutim budi svjesna da te Allah žele šanu ugleda. I onda to, onda to podaj radi uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala radi kako bi te Allah žele šanu nagradi, kako bi ti to udvostručio, odnosno mnogostručio na sudnjem danu i nadaj se, nadaj se da će te Allah žele šanu, da će ti Allah žele šanu za to dati veliku, veliku nagradu. Isto tako kada imaš iskušenja, kada saburaš, Znači, koliko će sabor biti drugačiji kada si svjesna u tom ibadetu, kada se iskušana, svejedno da li se radi da si iskušana radi svog namaza, ili si iskušana radi svog hijjaba, ili si iskušana radi svoje vjere, znači kada budeš svjesna u tom iskušenju, da te uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala vidi i da te gleda i da Allah tabareke wa ta'ala zadovoljna sa tobom, Dok, dok ti saburaš na tome i dok se držiš Allahove tabareke wa ta'ala vjeri. I zato koliko je ova stvar, odnosno svijest o Allahu u prisutnosti koliko je potrebno u našim životima. I zato još ono napominjem, znači jedno da li se radilo znači, o, naš, o našem namazu, ili se radilo o našoj sadaki, ili se radilo o našom saburu, znači kada saburamo, ili, kad, ili se radilo o našem traženju znanja. Znači zamisli sada da uzvišeni Allah budi svjesna da Allah nas sada vidi i da Allah vidi tebe da si došla ovdje da uči znanje koje je vezano za Kur'an i Sunnet. Dok većina ljudi su so krenuli glavu od znanja. Dok većina ljudi ne interesuju niti Kur'an, niti Sunnet, niti govor salafa, niti interesuju interesu Allahu wa jala šanu vjera. Međutim, uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala zna, zna da ti si došla ovdje ili da si došla ovdje kako bi naučila nešto o Allahu i tabarik wa ta'ala vjeri. I zato budi sjesna Allahu i tabarik wa ta'ala prisutnosti u svakom, u svakom svom ibadetu, u svakom svom dobrom dijelu koje, koje želiš da učiniš. Druga stvar koja rezultira ova stvar, znači mimo toga što da, tako, e, kao što sam rekao, znači što daje život našim ibadetima, druga stvar jeste, cene sestre i draga braćo, što to rezultira, da se, e, što to udaljava čovjeka od stvari koje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala zabrani. A to je kada čovjek, na primjer, kada mu dođu strasti, kada mu dođu kada da učini nešto, ili čovjek jednostavno bude, bude da kažemo, pod, neki, pod nekim pritiskom, ili ga neko, da kažemo, natjerava na određenu stvar da izvrši, on, on ako je čovjek u tom momentu svjestan da ga Allah dželle šanuhu vidi, da, Allah, da ga Allah šanuhu čuje, da Allah Đalešanuhu e, e, da ga vidi i da ga čuje, nema sumnje da će to čovjek ostaviti. Jer kao što bi mnoge stvari, kao što mnoge stvari ljudi ostavljaju da im čini i stida zato što će ga vidjeti neko, Zar Allah tabaraka wa ta'ala nije preči da se njega stidimo. A Allah djelašanu nas vidi, svejedno da li bili sami ili bili u društvu. I zato mnoge stvari čovjek ne bi radio znači kada, kada ga neko gleda, pa makar taj čovjek bio griješnik koji ga gleda, mnogi stvari ne bi radili, niti možda govorili svojim mjesecima. Da nas gleda možda najveći griješnik, možda bi ga se zastidili. Pa kako onda kada je u pitanju gospodar nebesa i zemlje koji nas gleda i koji nas čuje, koji nas čuje u tom momentu. I zato je ova stvar od uzroka Da čovjek ostavlja one stvari koje Allah Đalešanu zabranio, pa makar bio među četiri zida, pa makar ga niko ne vidio sam uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, a on tada zna da ga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala i od stida od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i od straha od Allaha tabaraka wa ta'ala, onda on ostavlja stvari koje Allah Đalešanu zabranio, pa makar bio sam među četiri, pa makar bio sam među četiri, među četiri zida. I znači ovo je, da kažem, od najvećih koristi, znači eh, od nečega što se zove, nečega što se zove ihsan. Ovdje je pisao da mu sam lađa Lešanu Smila rekao, el ihsan ruknun vahid, da ihsan ima jedan rukn. Za raskod islama koji ima pet ruknova i za raskod imana koji ima eh, šest ruknova, ihsan ima samo jedan rukn. Koji je to rukn? Znači to je rukn da obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe, on tebe vidi. I pisac je mimo ovog hadisa koji će doći kasnije u hadisu Džibrila, spomenuo tri ajeta koji također aludiraju tri ajta koji također aludiraju na nešto, znači koje također uh, ukazuju na, na ovu vrstu ibadeta, odnosno na ihsan. A to su riječi Allaha tabaraka wa ta'ala u suri An-Nahl, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže Inna Allaha ma'al ladhina taqawwa ladhina hum muhsimun. U istinu je Allah sa onima koji ga se boje i Allah je sa onima koji dobra djela čini. Ovdje muhsimun se znači, može misliti, znači oni koji obožavaju Allaha tabaraka wa ta'ala sa ihsanom. I također je naveo riječ Allaha tabarak wa ta'ala, jer sure šu'ara, gdje uzvišeni Allah šanu kaže وَتَوَتَّلْ عَلَى الْعَزِيزَ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي سَاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ A kaže, od obraćanja poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a ti se osloni na svemoćnog milosti Bog الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ koji te vidi kada ustaješ. وتقلبك في الساجدين i koji vidi tvoje okretanje među onima koji čine seđdu, to jeste koji vidi tvoje činjenje seđde, innehu huwa samiu alim, on je onaj koji sve čuje i koji sve vidi. I također, kad uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže i treći ajet koji je spomenuo ših, nam se Allah jala šanu smini, jeste 61. ajet iz sura Yunus, gdje uzvišeni Allah jala šanu kaže, وما تكون في شأن, kaže ti nećeš biti u nekoj stvari, učinjenju neke stvari, وما تتنو منهم من قرآن, kaže, nećeš učiti ni Kur'an, ولا تعملون من عمل نتي تشتنتي نكو نكو ديلو ان الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه ادمي نسمو سيدوتي كدا تو تشينيت نتي تش كدا تشينيش كدا اوتشيش قران نتي بودي سيستان دات الله جل شانه دات اوزيشني الله تبارك وتعالى فيدي باكاكو تك اندا كدا نكاجن كولكو تو بوتريدنو اكو تشوفيك اسكوشان دا اوتشيني نكو سار كو الله جل شانه اوزيشني الله تبارك وتعالى زبراني دناس الله جل شانه قداري قداري وسواري كو سبحانه وتعالى زبراني ونو želim još da spomenem, na to je, znači, da kao što znate, Allah nam dao svako dobro, da je od uslova primanja, primanja djela, da to djelo bude iskreno i da bude, da bude u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, e, kako, e, da se postigne iskrenost u djelima, znači, cijerne sestre, znači, to je nešto što je najteže ljudskim dušama. Znači, da čovjek postigne iskrenost. I da njegovo djelo bude samo u ima Allaha tabaraka wa ta'ala. Da ne bude primije se da u svom dijelu traži zadovoljstvo ikog drugog sam Allaha tabaraka, sam Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je gani, znači koji je, znači bogat, koje, koje ništa nije potrebno, znači koji je hvale dostojen. I uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ne prima od nas osim ono što je učinjeno samo, samo radi njega subhanahu wa ta'ala. I zato kao što je zabiljeno muslim u svom sahihu, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači hadis kutsi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi govor Allaha tebarek ve taala da uzvišeni Allah dželle šanu kaže ana aghna shuraka ani shirk ja sam naj najnepotrebniji za širku men amila amilan men amila amalan ko učini djelo ashraka ma'i fihi ghayri u koje meni pridruži nekoga taraktuhu wa širkehu. Ja ću ostaviti njega i njegov širk. To je se ostavit ću njega i njegovo dijelo i radi koga je on to učinio. Znači Allahum jel lašanu nije potrebno naše dijelo ako smo to učinili radi nekoga i kako bi, do, kako bi zadobili nečije zadovoljstvo ili nečinu hvalu. I zato kažu islamski učenjaci, i ovu ženim izraku dobro da zapamtite, kaže sve što se više u tom srcu pojavi ljubav prema hvaljenju od strane ljudi, znaj da je ihlas, odnosno iskrenost u srcu manja. Znači sve što se u tvom srcu pojavljuje više ljubavi, da te ljudi pohvale, da pohvale tvoja djela, toliko je ihlas u tvom srcu, u tvom srcu manji. I zato znate kolika je vrijednost da čovjek čini tajna djela. Da čovjek čini tajna djela. Naravno, nema zapreke da čovjek čini javno djelo. Međutim, da, njegovo, da, da njegov cilj bude, znači, samo Allahu tabaraka wa ta'ala, samo Allahu tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo. Znači, pa makar ga činio, pa makar ga činio javno. Ali, kao što sam rekao, znači, znate da je došlo, znači, u hadisma poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vrijednost činjenja dijela kada te niko, kada te niko ne vidi. I zato a, svak od nas bi trebao, odnosno svaki vjernik, svaka vjernica i svaki vjernik trebaju da imaju ibadet da kažemo koji je tajan za koji ne zna niko sam uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala. Bilo da se radilo o noćnom namazu, bilo da se radilo o tajnoj sadaki, bilo da se radilo o, o, o tajnom pomaganju, bilo da se radilo, znači međutim, svak od nas treba da ima djelo za koje samo zna uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala. Ili da kažem da ima što više djela, međutim da ima djelo na kojem će na kojem će na kojem će ustrajati na, da ima djelo na kojem će na kojem će ustrajati i zato želim ovde znači opet obratiti pažnju a to je na govor učenjaka kada kažu da svaki put što se u tom srcu pojavi ljubav za hvalje za hvaljenjem od strane ljudi znaj da je ihlas u tom srcu znači da je manje ihlasa u tom u tom srcu da Allah dželle učini naša djela da budu iskrena Zatim, ono što ovdje želim da ukažem, Allah vam dao svako dobro, a to je zabludu oni koji kažu da, da se Allah tabaraka wa ta'ala obožava, odnosno da treba da se obožava samo iz ljubavi, a ne da se obožava radi straha, rad, ne da obožavamo Allah tabaraka wa ta'ala zato što strahujemo od džahannama. I ovo je došlo, znači, u govoru nekih koji se pripisuju, znači, sufizmu ili filozofiji i tako dalje, koji kažu da Allah tabaraka wa ta'ala obožavaju, odnosno da Allah tabaraka wa ta'ala treba da se obožava samo iz ljubavi. Znači, ne da ima tu straha, da strahuješ od džahnama, nego čisto obožavanje sa ljubavlju, bez straha i bez nade. I nema sumnje da ovo zabluda, da ovo dalalet koji je supratan Kur'an, koji je supratan džahnamu, koji je supratan sunnatu Allahu wa posanika sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Jer videli smo da uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala opisuje svoje posanike da su mu činili ibade sa strahom i nadom. Innahum kanu wa yada'unana ragaman wa rahaba. I oni su nam ibade činili, oni su nas dovili znači nadajući se i strahujući. Pa zar možemo reći da ibadet Allahu i poslanika nije bio dobar? Zar možemo reći da njihov ibadet je bio neispravan? I tako dalje. I zato ono što je došlo na govor na jeziku nekog, nekih od njih jeste da, da su govorili, kaže, kada bi me kada bi me uzvišeni Allah bacio u džehennem, kada bi ušao u džehennem, kaže džehennem bi postao hladan, postao bi hladan iz moje prevelike ljubavi prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači, govorili su kada bi me Allah tabaraka wa ta'ala uveo, kada bi me bacio u džehennem, džehennem bi postao hladan od moje prevelike ljubavi prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim da su govorili da Allah ne obožavam, da su govorili ako Allah obožavam radi jannata, onda nikada u njega, nikada u njega ne ušao. Ila ako Allah tabarak wa ta'ala obožavam od srahu džahannama, da Bog da odma u njega ušao. I tako dalje što je došlo na, na, na jeziku neki od ovih. Uglavnom, ono što želim da znate, jeste da je ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što smo to spomnjali kada smo govorili o definiciji ibadeta, da ibadet, kao što je došlo u govoru Sarafa, a, a e, znači primjer, a to je došlo, znači značin toga je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ibadet biva sa ljubavlju i isto tako biva sa strahom i sa nadom. I da vjernik, znači onoliko koliko ima straha, da isto toliko, da isto toliko treba da ima nade, znači je strah i nada, da bivaju dva krila sa kojima čovjek ide, odnosno sa kojima putuje uzviš uzvišenom Allahu, uzvišenom Allahu tebareke, uzvišenom Allahu tebareke wa ta'ala. Zatim ono što ovdje želim da ukažem, da kažem, a to je da se e, čišćenje čovjekove duše postiže sa onim što je došlo u sunnetu Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer ćemo također vidjeti, e, da kažemo, e, u nekim od, od tih pravaca, znači koji govore o odgoju duše, o čišćenju duše, znači naćemo mnoge stvari koje su suprotne sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili da kažemo ka Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije činio, niti su činili ashabi, niti su činili tabini, niti su činili tabi tabini. Pot je stvari jeste da čovjek misli da, da tako kažemo da ukoriti, odnosno da odgoji svoju dušu tako što svojoj duši zabranjiva stvari koji su zabranjene. Pa da se bori, da se bori, da se bori protiv toga, odnosno bori se sa tim, odnosno želi da e, ostavi stvari koje su dozvoljene, kao što je, na primjer, kao što su vrste hrane, kao što su vrste pića i tako dalje. Zašto? Kako bi ukrotio svoju dušu. Znači, čišćenje duše i Allahu tabarak wa ta'ala zadovoljstvo se postiže onako kako je to učinio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I kao što će doći kasnije govoru pisa da nema hajra, a da nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem meni ga nije uputio niti ima zla a da nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem meni ga nije da, nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem nato ni upozorio i zato u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem je došlo znači ono što je dovoljno znači sa, sa čim jedan musliman sa, sa čim jedna vjern, vjernica sa čim jedan vjernik znači postižu odnosno odgajaju odnosno čiste čiste čiste svoju čiste svoju dušu za ove tri stvari odnosno govoreći o poimanju vjere a to je e, znači o poimanju dina, što buhmata islam, iman i ihsan, pisac nam se Allah Đelešanu usmino spomenu hadis, znači koji je došao u sahihima, znači ide se prenosi da je, e, kaže, od dalilu mine sunna kaže, a dokaz sunnata, to jest i sunnata Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam, hadis hadithu Jibril al-Mashhur an Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, kaže, hadis Jibrila, znači koji je poznat, znači kod učenjaka kao hadis, kao hadis Jibrila. poznati hadis od Omar ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu u, kojima, u kojem se kaže. Znači kaže ko? Kaže Omar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu. Kaže bejnama nahnu julusun عند جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على على فخذيه وقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام دي أمر, أمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كاجة إذن يبليل كاسمبيه لسنده كود الله وكسنيك صلى الله عليه وسلم كاجة كدا سيقويا فيو چوفيك كوي يبيو koji je bio jako bijele odjeće, koji je bio jako crne kosne. I na njemu se nisu vidjeli tragovi, na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, niti ga je od nas iko poznavao. Pa je kaže, sio kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je svoje koljena stavio uz poslanikova sallallahu alaihi wa sallam koljena i stavio svoje ruke na poslanikova sallallahu alaihi wa sallam stegna i rekao, ja Muhammed, ahbirni anil islam. O Muhammed, obavijesti me o islamu ovaj čovjek koji je došao, to je bio Malek Džibril, alaihi salatu wasalam, koji je došao u liku čovjeka, koji je došao u liku čovjeka da pita poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasalam šta je islam, šta je iman i šta je ihsan. Kako bi poslanik sallallahu alaihi wasalam odgovorio i kako bi to očuli ashabi poslanika sallallahu alaihi wasalam i kako bi, kako bi naučili šta je islam, šta je iman i šta je ihsan. Odnosno kako bi, znači kroz pitanje, pojasnio, pojasnio poslanik sallallahu alaihi wasalam umetu šta je to islam, šta je to iman i šta je to ihsan. Pa kaže, pa je rekao, ja Muhammed ahbirni anil islam, o Muhammed obavijestimo islam, pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, islami an tešhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammed rasulullah, da svjedočiš da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha tabarika wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslanik wa tuqima s-salah wa tu'tija zaka i da obavljaš namaz i daješ zakat wa tasume ramadan i da postiš mjesec ramazan ramazan wa tahujja al-bayt an istata'te ilihi sabila i da obaviš hađ ukoliko si to u mogućnosti. Kal, sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu pa onda taj čovjek rekao to jest melek džibril sadaqta istinu si rekao pa kaže Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu kaže pa smo sami začudili kaže pita ga a zatim mu to potvrđuje jer je osnova da čovjek kada pita pita nešto što ne zna da pita nešto što ne zna. Međutim, ovdje je čovjek pitao koji je bio nepoznat među njima i posle toga potvrdio da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao istinu. Kale, ahbirni anil iman. Pa je posle toga rekao, obavijestimo iman. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, an tu'mina billahi wa malaiketi wa kutubihi wa rusulihi wa liumil ahri, wa tu'mina bil qadari khayrihi wa šarrihi. Kaže iman i da vjeruješ u Allaha tabarak wa ta'ala, u Allahove meleke, u Allahove knjigu, u Allahove poslanike i u sunji dan. I da vjeruješ u kader, da vjeruješ u kader od, khayr, od, khayr, od khayra i zla. Kaže, kale sadakte. Pa smo rekli, pa mu je rekao, istinu se rekao. Pa je kaže, Onda reku, ahbirni ani ihsan, rec mi šta je to ihsan. Pa mi je poslanih sallallahu alaihi wa sallam reku, an ta'bud Allahi ka enneke tarahu, fa illam tekun tarahu, fa innahu jarak. Pa mi onda e, poslanih sallallahu alaihi wa sallam odgovorio, kaže da obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Pa mi onda ova čovjek to je samela džibri leko, kal ahbirni ani sa'a, kaže obavijesti me o sudnjem danu. Šta je to? Odnosno obavijesti me o sudnjem danu, kada će biti misleći kada će biti sudnji dan. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao mal mas'ulu anha bi a'lame min sa'il. Kaže onaj koji je upitan ne zna viš, ništa više od onoga koji pita. To jeste kao što onaj koji pita ne zna kada će sudnji dan, tas, tako isto je onaj koji upitan, a to je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne zna kada će sudnji dan. Jer jedino ko zna kada će sudnji dan jeste Allah subhanahu wa ta'ala jer to od stvari gajbe. Kale fa hrbimni an emaratija, pa, pa mu onda rekao, kaže, obavijestimo o, o, o, o, o njenim preznacima, to jeste o preznacima sudnjeg dana. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi alaihi wa sallam, spomenuo neke od predznaka, predznaka sudnjeg dana. A u drugim hadisima inače su je došlo spominjanje drugih predznaka sudnjeg dana i to je kao što sam spomenuo, kao što sam rekao, znači to je, to je široka tema. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu rekao, an teri dela ametu rabbetaha, da robinja rodi sebi gospodar da robinja rodi sebi gospodar wa anta rad hufata al urata ri'a ša je tatavalu na bunjan. I da vidiš bosanog je čobane koji se takmiče u velikim, koji se takmiče u velikim građevinama. Kale fe mada, pa je taj, kaže, čovjek otišao. Falabithna malija, eh, kaže, pa smo malo, kaže, zastali. Fa kal, pa je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja Umar, a tadri mani sa'i. Kaže, o Umar, znaš li to, znaš li ko je ovaj koji je pitao? Kulna, pa smo rekli, Allahu wa rasuluhu a'lam. Rekli smo, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kale, hada Jibril, atakum i allimukum amra dinikum. Pa je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, ovo je Jibril koji je došao, da vas poduči stvarima vaše vjere. Ovo je došlo od Džibril koji je došlo da vas poduči stvarima vaše vjere. Ovaj hadis, kao što sam rekao, je veliki hadis, znači, e, znači veliki hadis u kojem se govori da kažemo suštini ove vjere o islamu, o imanu, o ihsan, gdje se govori o nekim od preznaka sudnjeg dana. Međutim, od poruka, odnosno je pouka ovoga hadisa koje možemo također spomenuti, znači jeste da je osnova da čovjek pita za onu stvar koju, koju, za onu stvar koju ne zna. Da čovjek osnovi, znači kada postavlja pitanje učenoj osobi, pita za onu stvar koju ne zna. Međutim, znači dozvoljeno je nekada radi koristi, znači to nije osnova, nego nekada radi koristi, da čovjek upita ono pitanje na koje zna odgovor. Kako bi upitana osoba odgovorila i kako bi podučila one koji su prisutni. Međutim, to znači nije osnova, nego je osnova kao što sam rekao, kao što spominju islamski učinjaci, da čovjek pita ono što ne zna, međutim, osim kada je u pitanju koris, da čovjek upita kako bi onaj koji upitan je odgovorio i kako bi se okoristili oni koji su prisutni, a koji to, koji to ne znaju. To je poruka od ovoga hadisa koji spominju komentatori ovog hadisa. Od poruka ovoga hadisa također jeste da čovjek kada ne zna nešto da kaže Allah i njegov poslanik, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. I to je došlo u govor Umara radijallahu ta'ala anhu gdje kaže Allahu rasuluhu a'am, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. I zato je došlo, znači ova stvar je došla, <clears throat> ovu stvar možemo naći u dosta hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže, Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kada je nešto upita, gdje kažu Allah i njegov poslanik, Allah i njegov poslanik najbolje, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Što znači da čovjek koji kada bude upita nešto stvarima vjere, a, e, ne, zna ništa o toj stvari, ne zna odgovor na to pitanje, da kaže Allah i njegov poslanik, Allah i njegov poslanik najbolje Allah njegov poslanik najbolje znaju. I ovo je jedna, da kažemo, od velikih, da kažemo, e, stvari sa kojima su iskušani ljudi ovoga vremena, a to je da ćete malo naći danas ljudi, da kada budu upitani za neku stvar, o stvari vjere, da kažu, ne znam. Ili da kaže Allah njegov poslanik najbolje znaju. Nego ćete vidjeti da ljude govore, znači, i što znaju i što ne znaju. Pa će reći, ja mislim ovako, ja mislim da je ovako i tako dalje. Znači, onaj koji vjeruje Allah, tabarik wa ta'ala, sudnji dan, ne govori o Allahove vjeri osim sa dokazom. I zato je velika stvar i da kažemo veliki zločin govoriti o Allahu i tabarak wa ta'ala vjeri bez dokaza. Znači to nije da, kažemo da je nešto što nije ono što je pokuđeno, nego cijene sestre to je zločin. Govoriti o Allahu i tabarak wa ta'ala vjeri govoriti o Allahu i tabarak wa ta'ala vjeri bez dokaza. Bez dokaza. I zato je došlo, znači ovoj stvari, znači došla je, došla je velika prijetnja, znači i u ajetima, i u hadisma, i u govoru salafa, znači da čovjek govori bez, da čovjek govori bez znanja da čovjek govori, da čovjek govori bez znanja. I od stvari koji se prenosi od e, Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu jeste kada je upitano jednom ajetu, iz, e, jednom kuranskom ajetu što znači, pa je ne znam, pa smo mu rekli kako ne znaš. Pa kaže koja će me to zemlja nositi i koje će me to E, koje će to nebo biti nadamno. To se bojim se da se zemlje ispod mene ne otvori i da nebo ne padne na mene, kaže ako kažem u Allahovoj knjizi ono što ne znam. Ako kažem u Allahovoj knjizi, ako kažem u Allahovoj knjizi ono što ne znam. I tako isto ćete vidjeti, znači u govoru velike uleme, u govoru Selefa, znači da je za njih sasvim normalna stvar e, bila da kažu ne znam. Da bude upitan za određenu stvar i da kaže ja to ne znam. Ili da kaže Allah i poslanik najbolje znaju. Pa su tako jedne prilike došli ljudi iz Andalusa, sa područja današnje Španije, došli u Medinu kod imama Malika da ga pitaju za određene stvari. Pa došli, znači ljudi napisali koji su ljudi tog mjesta htjeli da pitaju Malika jer su čuli za njegovo znanje. I došli u Medinu da pitaju imama Malika za neki, ne znam sa tečno, 30 pitanja. Pa ga upitali, pa im on odgovorio na manje od pola pitanja. Pa kažu, dobro, imamo, kako ćemo sada kad se vratimo, kako ćemo, šta ćemo ljudima reći? Pa kaže, reste ljudima da Malik ne zna. Reste ljudima da Malik ne zna. Znači, nisu smatrali sramotom da čovjek kaže, da čovjek kaže ne zna. Da čovjek kaže, da čovjek kaže ne zna. I zato, znači, od, velik, od najvećih griha, od najvećih griha, ovo sam dobro zapamtite, od najvećih griha i od najvećih zločina jeste govor o Allahove tabarek wa ta'ala vjer bez dokaza. Jeste govor o Allahove tabarek wa ta'ala vjer bez dokaza. Međutim, ovaj fenomen je danas i kako prisutan. A to je govor o Allahove vjeri, ne o drugim stvarima, nego o Allahove vjeri bez znanja. Danas nećete naći da izađe neko na televiziju koji nije studirao, na primjer, koji ne zna matematiku, da govori o matematici. Zato što bi se svi ljudi smijali. Niti da govori o informatici, niti da govori o bilo kojoj nauci. Međutim, naćete svakakvi ljudi da izlaze i da govore o Allahom i Đalašanu vjeri. I bez, znači, bez da kažu nikakvog stida, bez da kažu za neke stvari da ne znam. Ne, nego izražu čovjek i govori. Znači, govori kao da je u islam. Znači, to je od stvari sa kojima iskušano ovo vrijeme. Da ljudi nemaju straha da govore o Allahom i Tabarak o ta'ala vjeri. Pa sako jedno osjećam jedan Ramazan i tako bio jedan čovjek koji izašao i govorio i kaže Allah klanja i Allah posti. Na ta'ala. Znači kaže Allah obavlja namaz. Allah ima namaz koji klanja. I Allah posti, kao što mi, kao što mi postimo. Znači neke njegove priče izmišljotne i tako dalje. I zato danas vidite neke ljude, znači malo nešto nauču vjeri, odmah on, znači nema vazi čitav on dunjalu, on zna, on zna vjeru, on zna sunnet, on zna Kur'an i tako dalje. Znači to je zločin. I ne samo da je zločin, nego pokajanje takvih ljudi, se ne prima sve dok ljudima javno ne objelodane grešku koju su rekli kada u pitanju Allaho tabareku ta'ala vjer. Jer uzvišen je Allah tabareku ta'ala kaže illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu. Osim oni koji se pokaju i koji se poprave i koji pojasne, koji, to jeste koji pojasne svoju grešku. I zato, znači čuvajte se, znači prva stvar, čuvajte se Allah vam dao svako dobro, da govorite Allahu i tabareku ta'ala vjer ono, ono, što ne znate. A druga stvar jeste što, što nas ovo navodi, znači da Znači učimo, da učimo Allahu i tabareke wa ta'ala, da učimo Allahu i tabareke wa ta'ala vjeri, da učimo Allahu i tabareke wa ta'ala vjeri. Znači s ovim bi završili drugo načelo, a to je, znači spoznaja, spoznaja ove, spoznaja ove vjere, i znači ono što smo vidjeli jesme, jeste da, da, da je ova vjera, da u stvari, da se to gradi na islam, na iman i na ihsanu. Molim Allah, tabarik wa ta'ala, da nas okoristi od, toga, od ovoga što smo spomenuli. Treći, treće načelo, odnosno treća asar koji će spomenuti pisac o, o kojoj ćemo govoriti, a to je spoznaje poslanika Muhammeda, to je spoznaje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a to je spoznaje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Govori o ovom trećem načelu, prvu stvar koju spomenu spomenuo uh, pisac, da mu se Allah jeste potomstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znači ovdje opet kažem i ponavljam da pisac kao i prethodnim znači, načinama je spomenuo svoj, e, bazirao svoj govor na najbitnije stvari na najbitnije stvari. Jer mi sada ovdje kada bi govorili o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kada bi na primjer tela samo da spominjemo njegovo potomstvo, znači e, da samo o tome da govorim i da ne, o nekim osnovnim stvarima i sirije poslanika sallallahu alejhi ve sellem kažem, trebalo bi nam predavanje i predavanje. Međutim ovdje je pisac da mu se Allah dželle šanu usmili, spomenuo osnovne stvari koje su potrebne da znamo kada je u pitanju vjerovanju poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa tako prvu stvar koju je spomenuo jeste potomstvo poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa je rekao, kaže, e, kaže pisac da mu sallallahu alaihi wasallam usmiluje, ma'rifatu nabijuku Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, spoznaje Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, a on je Muhammed ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة أفضل الصلاة والسلام. Kaže Muhammed, on je Muhammed, sin Abdullaha, sin Abdul Muttaliba. Znači ime poslanikovo sallallahu alaihi wa sallam oca je bilo Abdullah. Ime njegovog djeda je bilo Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, ibn Hashim, sin Hashima. Znači ime njegovog pradjeda je bilo Hashim. Kaže, wa Hashim min Quraysh, a Hashim je bio iz plemena Quraysh. Znači, poslanikovo sallallahu alaihi wa sallam potomstvo jeste iz plemena Quraysh. وقريش من العرب. A kaže, Quraysh, oni su Arapi. والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه, وع عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. A kaže, uh, Arapi su, Arapi su potomci Ismaila, sina Ibrahima, alaihi salatu wasalam. Znači, Arapi su potomci Ismaila, sina Ibrahima, znači sin Ibrahima alaihi salam, E, neka je na njega i na našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, salavat i salam. Znači ono što je, ovo što je spomenuo, znači spomenuo je ono što je vezano za potomstvo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Učenjaci koji su govorili o siri poslanika sallallahu alaihi wasallam, znači spomenuli su i potomstvo dalje, znači poslije, poslije Hašima, međutim poslanik, uh, pisac je ovdje spomenuo, pisac je ovdje spomenuo njegovo potomstvo samo do njegovog pradjeda Hašima i da je Hašim bio od Korejša, da je su, uh, e, Korejš da je to pleme arapsko, a da Arapi vode porijeklo od Ismaila, od sina, od, uh, od sina, od Ibrahima, alaihi, alaihi salam. Zatim druga stvar koju ovdje spomenuo pisac jeste kada je u pitanju godine, kada su pitanju godine poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojoj godine je umro i u kojoj godine mu je došla objava, a to je da je spomenuo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam presalio sa 63 godine, to jeste u 63. godini. 63. godini. u 40. godini mu je došla objava. Znači, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam je došla objava u 40. godini. Od 40. do 63. godine, znači 13 godina je proveo u Mekki, a 10 godina u Medini. Znači poslanik sallallahu alaihi wa sallam 13 godina je proveo u Mekki, a 10 godina je proveo, proveo u Medini. A to je kada pisac kaže وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 63 سَنَةً مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ نُبُوَ وَثَلَاثٌ نَبِيًّا وَرَسُولًا Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao 63 godine, kaže, od toga je 40 godina prije prije poslanstva, a 23 godine kao poslanik i kao vjerovjesnik, kao poslanik kao vjero, i kao vjerovjesnik. I ono što je spomenuo ovdje pisac jeste da kaže Nubije bi ikra wa ursila bil muddathir wa baladu makkara wa hađara ila medine. Kaže postoje vjerovjesnik sa uh, riječima ikra, a poslanik sa riječima muddafir. To jeste sa uh, e, ajitima i sura muddathir, ja ajuhu muddathir, kaže njegovo mjesto je bila Mekka, a učinio hijđru, učinio hijđru u Medinu. I ovo je, znači, shodno mišljenje koji kažu da je razlika između uh, da je razlika između vjerovjesnika i poslanika, da je vjerovjesnik onaj kojim je došla objava, međutim nije mu naređeno prenošenje, prenošenje te objave, dok je poslanik onaj kojim je došla objava, a kojim je naređeno, kojim je naređeno, kojim je naređeno prenošenje objave. I ono što je poslije toga spomenuo pisa da mu se Allah Đalašanu usminuje, jeste da kažemo suštinu E, poslanice, odnosno suštinu onoga sa čim je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A to je da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao da ljude poziva, da ljude poziva u temhid i da ljude upozorava, da ljude upozorava od širka. Znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je, kao što nam je poznato, znači, došao sa šarijatom, znači, ostvari od propisa, od propisa, od halala, od harama, od ahlaka, sa kojima je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači, stvari puno. Međutim, znači, ono što je prva stvar bila i osnovna stvar i glavna stvar na kojoj se sve stvari temelji, jeste temhid i suprostavljanje, suprostavljanje širku. To jeste suprostavljanje vjerovanju, E, ili uzimanje sudruga mimo mimo Allaha tabaraka mimo Allaha tabaraka ve taala. I zato pisac je kao e, znači kao što sam rekao, znači bazirao svoj govor da kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je znači suština njegovog poziva bio ne suština njegovog poziva bio temhid. Jer kao što kaže islamski učenjac znači govoreći o važnosti temhida, kao što kaže Ibn Abil Aziz al-Hanafi, znači veliki hanefijski učenjak, pisac, e, komentator Tahavijske akide, i ovaj govor možete zabilježiti, da kaže u Al-Quranu kulluhu fit tavhid, Kaže, Kur'an sav je uh, sav govor u Kur'anu i o temhidu. Sav Kur'an, znači cijeli kur'anski govor je o temhidu. Kaže, ili je govor o temhidu direktno, ili je, kaže, govor o nagradi onima koji su na temhidu i kazni oni koji se suprostave temhidu, ili, kaže, o naredbama i zabranama i stvarima koji su plod, koji su plod temhida. Znači, svaki ajed kur'anski u suštini je građan na, na, na, na, na temhidu. Odnosno, vjerovani u Allahu tabarika wa ta'ala jednoću. I ovdje pisa da nas Allah dželle šanu smila kaže ba'athahu Allah bin nadarati ani ani shirki ba'athahu Allah bin nadarati ani shirki wa da'u ila tauhid. Allah tebarak ve taala ga je poslao kako bi upozoravao na širk i kako bi i kako bi ljude pozivao u tauhid. Wa dalilu qawluhu والدليل قوله تعالى ادوك استمي سوريه الله تبارك وتعالى i onda je ovdje pisan spomenuo znači prve ajete prvi prvi prvi šest ajeta sure al-mudaththir A poznato vam misilje poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači da prvi ajeti koji su objavljeni poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da je bilo prvi pet ajeta sura la alaq, znači iqra bismi rabbike alladhi khalaq, dok od ajeta koji su objavljeni poslije toga, znači jeste sura al-muddathir, u kojem je poslaniku sallallahu sura u kojem je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam naređeno da ustane i da ljude poziva, da je poziva u tamhid. A to je kada je došao, I kada je rekao kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao motajte me motajte me pa mi uzvišeni Allah tebarek ve taala objavio ja ejuhal mudaffir qum fa anzir oti pokriveni kum fa anzir ustani i opomini to jeste ustani upozoravaj svoj upozoravaj svoj narod na što da upozorava kaže yunziru ani shirki wad'u ila at-tauhid ustani opomini ovdje ustani opomini šejh je protumačio to jeste ljude opomini opomini na širk i pozivaju temhid i, poz, i pozivaju na temhid kaže wa rabbaka fakabbir i svoj gospodara veličaj to jeste veličaj ga sa temhidom azimhu bit tauhid veličaj ga sa temhidom wa fa tahir, i svoju odjeću očisti. Jedan broj mu fesira kaže da se ovdje misli svoju odjeću očisti, to jeste bukvalno znači načišćenje odjeće od nečistoći. Međutim, dok drugi kažu svoju odjeću očisti, to jeste očisti dijela od svih primjesa širka. War ruđize fehađur i kloni se, i kloni se kipova kumira božanstava koji su oni, znači kloni se i ovdje še kaže, znači ovdje je protumačio, kaže war ruđzu, eh, war ruđzu al asnamu hađuruha wa tarkuha. Kaže, to je ostavljanje njih, wal bara'atu minha wa ahliha, i odricanje od njih i njihovih nosioca. I to je ono o čemu smo govorili kada smo govorili o odricanju od mušrika i njihovih dijela, odnosno kada smo govorili o, o, o pojmu al-wala, wal-bara, odnosno ljubavi i mržni, odnosno prijateljovanju i neprijateljovanju radi Allaha tabarik wa ta'ala, znači šta ovaj islamski princip o tome kaže, odnosno znači koji je broj propisa koji je vezano, koji je, koji je vezano za to. I onda je pisa spomenuo da mu se Allah jala šanu smiluje gdje kaže Ahada ala hada ašara sinina idu ila tevhid. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam je ostao u Mekki deset godina pozivajući ljuda na tevhid. I ovo je, da kažem, od velike rečenica, znači koje trebate zapamtiti, Allah vam dao svako dobro, a to od, od velike rečenica, znači od govora šeha i od velike stvari, a to je da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam ostao deset godina, da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam ostao deset godina ljude pozivajući u tamhid. Znači poslanih sallallahu alaihi wa sallam, Znači još jedno napomnijem, kojim su date muadžize. Poslanik sallallahu alaihi sallam kojim su date muadžize. Znači u Mekiji kada je bio, date mu je muadžiza, od muadžiza je bilo da se mjesec raspolovio. Pa da, da je jedan dio mjeseca bio na jednom dijelu Mekke, a drugi na drugom dijelu Mekke. Pored toga što je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem data ta muđiza i što smo date druge mu'jize, i što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio poznat u svom narodu kako je bio poznat kao povjerljivi koji su ga nazivali amin i tako dalje, pored svega toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostaje 10 godina ljude pozivajući u temhid, pojašnjavajući im temhid, šta je temhid i čisteći ih od primjesa širka. Bilo da se radilo od stvari velikog širka ili od stvari malo, ma, malog širka. Kao što je bio slučaj kada mu je došao ashab koji je na sebi imao narupicu. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pitao šta ti je to? Pa, pa je on, o, kao što zabilje imam Ahmed eh, u svom usnedu, od imana Ibn Husayna. Pa je rekao, kaže, ovo je min al-wahina, ovo je protiv slabosti. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kaže, fa innaha la jeziduke illa wahna. Kaže, ona ti ne povećava osim slabost. Ona ti ne poveća osim slabost. Kaže, skin je. Kaže, fa inna ke lau mitta vohi arike ma aflahta abada. Kaže, da si umro, da je bila na tebi, kaže, nikada ne bi uspio. To jeste, nikada se ne bi spasio od džahannama. Pa je poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, cijene se ostao deset godina, ljude pozivajući u tevhid. Znači, obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala jednog, jedinog. Zatim pisac kaže, wa ba'dala ašre uriđa bihi ila sama. A poslije deset godina, došlo je do događaja koji se zove mi'raj, a to je da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači i tijelom i dušom, uzdignut, znači da je uzdignut do sidratul muntaha, znači do iznad sedmog neba. Znači gdje, mu je na, gdje su mu između ostalog naređeni namazi. Pa, pa, pa, pa kaže pisac, u furidata alaihi salavatu lo khams, i kaže tu mu je propisano pet vakat namaza, znači desete godine bi hijjri, e, uh, po hijjri. Wa salla fi Mekka, thalafe sinin, i obavljuje namaz u Mekki tri godine kaže wa ba'daha umira bil hijra a posle toga mu je naređeno da učini hijru ila al medina da, da učini hijru u medinu to jeste u grad znači ono što nam je poznat kao medina al munawwara grad Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam i onda je pisac ovdje se dotaknuo bitne stvari a to je o to je da je spomenuo, znači, uh, poimanje hijđere, šta je to u stvari hijđera, koji su njeni propisi, i to je ono što ćemo ko boda, o čemu ćemo govoriti, što ćemo, što ćemo spomenuti u drugom, u drugom predavanju. Gdje ćemo završiti sa, komentarem naš, e, sa našim komentarom dijela tri načela, molim Allah, tabarak wa ta'ala, da nas koristi od onoga što smo spomenuli, wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa taslimu kithira. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح